Angeluko bi autetxi, bos garen autesbarrutiko ohore tauladan. Bozen kontaketak asidirarik segidan, agertu da tendentzia zoin izango zen. Florence Lazer David angeluko asuantak Macron Frantziako presidentearen aize ona segitu du. Florence Lasser Davidek poz xume bat erakutsi zuen. Je me sens ben, contente déjà que cette première journée soit passée. C'est vrai que c'était euh, compliqué de se projeter. Pozik naiz lehen egun hau pasatu izana, egia zaila zela aurre ikustea, ezbaitzen olakorik inoiz gertatu, presidentzialen euh, emaitzetatik ateratzen ginen, beraz guk erabaki genuen gure kanpaina egi egitea, beraz gaur lasaitua gira. Justement de ne pas trop se projeter pour savoir à quel score on serait, ni avec qui on serait au second tour. Et, euh, donc ce soir on est... Euh, Ale, un peu soulagé. Bigarren itzulian beraz, La Republika marche bat eta de Capdeviel sozialista, orain arteko diputatua emaitzak kaskarrak egin dituenak aski hurbil baitzuen, irugarren postuan, bi punduko desberdintasunarekin, Karolin Uztale, Le Republiken alderdikoa. Angeluko asuantari, bigarren itzuliari begira, zer egingo zuen galdegin diogu, irugarren posizionatzen baita, Karolin Uztalet. Vous avez au second tour, de kandida Macron. Bigarren itzulian bi hautagai makronista dituzue, bozkazalek euh, inoiz ikusi ez duten egoera bat aurre egin behar diote, lanbrotsua da bi hautagai dira Macron kompatibleak. C'est-à-dire que il y a deux candidates qui sont Macron compatibles. Macron sozialista, ala Macron centro eskuindararen arteko autua izango dute beraz, bosgarren bozka ere muan.